Він побачив ще кількох пінгвіних, які нерухомо стояли на снігу, меланхолійно замислившись. У глибоких згинах між ногами в них лежало по яйцю. Пінгвінихи навіть не боронилися, лише здивовано споглядали за діями бородання. Від бар'єра почало ще дужче хурделити. Ми померзли і рушили назад. І вслід нам, по гусячому чи журавлиному загомоніли пінгвіни. Ми досить швидко вибралися на бар'єр, хоч в обличчя різав лютий поземок. Однієї лижі не було. Поки ми ходили, вітер скинув її вниз на припай, але ми вже перемерзли і не зважувалися спускатися друге. До того ж починався справжній буран, тому чимдуж подались до бази, вікна якої видніли в густій запоні снігової крупи. 24 червня. Прокинулась уранці і не повірила власним очам. Просто переді мною на столі лежали яйця, півдесятка справжніх величезних яєць. Я підійшла і помацала їх руками. Біля радіоприймача чергував мій земляк, і я спитала, звідки вони взялись? Патлоу розкотисто засміявся, мало не перекинувши черевом приймача. І я знову спитала те саме. б'юся об заклад, ви давно такого не куштували. Це мені? Спитайте он у тих джентльменів, але зараз вони сплять, повернулись перед самою бурею. З приймача линув квапливий писк. Полярники далеких станцій обмінювались ранковими новинами, неприступними для сірих людей. Наші джентльмени теж один по одному прокидались, а незабаром з'юрмилися над кубкою дивних яєць. Вибухнула спонтанна дискусія. Одні висловлювалися за те, що до пінгюнічої колонії треба негайно спорядити експедицію. Тепер саме час, коли імператорські пінгвіни несуться, розпал антарктичної зими. Інші заперечували. Ми вже й так порушили міжнародний закон, убивши майже чотири десятки тюленів, то схаменімося бодай тепер. Але ж ми стоїмо перед дилемою життя або смерть. Цієї дилеми вже немає. Як то нема? З нас вистачить і тюленини. Матрос у дискусію не встрявав, дотримував нейтралітету. Я розсердилася і запитала його, що думає з цього приводу. Він трохи помилився і відповів. Мені довелось читати в одній американській газеті, що якогось Джона Паркера Лі, котрий вчинив сім важких злочинів місіс Кет, засуджено до тюремного ув'язнення на 210 років. Метафора була надто складна, і я лише згодом уторопала, що хотів сказати матрос. Глянула на філа. Професор мовчав не маючи чого заперечити, бо був палким прихильником пінгвінячих яєць. Невже цей матрос такий лукавий? Але після деякого вагання мусили назвати його просто гнучким, гнучким політиком, що вміє вчасно зробити необхідний крок назад. 25 червня. Мене переслідує один і той самий кошмар. Уся долоня моя змащена клейким дактилографічним чорнилом, а службовець камери попереднього ув'язнення садить мене на табурет, бере кожен мій палець і боляче притискує до паперу. На білому аркуші лишаються масні чорні сліди окремо від кожного пальця. Чорнило огидно липне і тріщить, і від того тріску в мене стає дибке волосся. Це повторюється мало не через ніч. Одного разу я вже був описав той випадок у щоденнику, потім розповів кет, вона обурилась, і я приніс палиті кілька сторінок із записника. Відтоді кошмар повторюється кожної другої ночі. Я намагався пояснити їй все, але вона не хоче слухати. Їй неприємна ця сторінка мого життя хоча в ній немає якогось аж надто смертельного злочину. То було давно, у дні моєї нелегкої юності, коли був учнем так званої.